beldurrak badirela bai, baditugu denak, denek, eh, egia hor eh, errielkargo alimale hortan eh, kontseiluan erabakien hartzeko zaila izanen dela, eta egia da ere erabakien hartzeko tokia uh, dela gure erritipietarik. Baina, pentsatzen dut ere, e, aterabideak atxemaiten aldirela, posibilitatea badira, komision permanente delako horien plantan ezartzia, eta ere posibilitateak izanen dira ere, eh, orai arte uh, diren eh, herri elkargoen ere muetan, edo batzordeak, edo sindikatuak uh, sortzea. Desberdintasun hainitz badira gure artean, baina uh, uste dut, hor kompetentzia behi batzuen uh, bidez, parada ezin obea dela egiazko politika baten eramaiteko uh, bai laborantza, bai ekonomia, ala turismoa mailan. Eta eskuararen alde ere egiazko politika baten eh, eramaiteko.